Kunigų knyga 16 skyrius. Mirus dviem Arono sūnums, kai jie artinosi prie viešpaties, susvetima ugnimi, viešpats kalbėjo mozei, sakyk savo broliui Aronui, kad neitų bet kada išvenčiausiaje už uždangos, prie dangčio, esančio ant skrynios, kad nemirtų nes aš pasirodysiu debesyje virš dangčio. Prieš įeidamas jis privalo aukoti veršį aukai už nuodėmę ir aviną deginmai aukai. Jis apsivilks drobinę tuniką, užsimaus drobinės kelnes, apsijuos drobinę juostą, ant galvos užsidės drobinį gobtuvą. Šitie apdarai yra šventi. Prieš apsivilkdamas apsiplaus kūną. Jis ims iš izraelitų du ožius aukai už nuodėmę ir aviną deginamai aukai. Aronas aukos veršį aukai už savo nuodėmę ir sutaikins save ir savo namus. Jis pastatys du ožius viešpaties akivaizdoje prie susitikimo palapinės įėjimo ir, mesdamas burtus, skirs vieną viešpačiui, o antrą išvarimui. Kuriam, kuris burtas viešpačiui, tą aukos už nuodėmę, o kuris skirtas išvarimui, tą statys gyvą viešpatės akivaizdoje kad atliktų ant jo sutaikinimą ir išvarytų jį į dykumą. Kai Aronas paukos veršį už savo ir savo šeimos nuodėmę, jis ims smilkituvą, kurį pripildys aukuro žarijomis, į saują paims sumaišytus milkalų ir, įėjęs į švenčiausiąją, užpils ant ugnies smilkalų viešpatės akivaizdoje kad kvapus dūmai apdengtų liudijimo skrinios dangtį ir kad jis nemirtų. Tuomet ims veršio kraują ir savo pirštu septynis kartus pašlakstys prieš dangtį ir septynis kartus ant jo. Paskui aukos ožį už tautos nuodėmę, įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juo septynis kartus prieš dangtį ir septynis kartus ant jo, kaip tai darė su veršio krauju. Taip bus apvalyta švenčiausioji nuo izraelitų nešvarumo, jų nusikaltimų ir visų nuodemių. Ta pati darys ir susitikimo palapiniai, kuris stovi tarp jų palapinių. Ne vieno žmogaus neturi būti susitikimo palapinėje kai kunigas įeina į švenčiausiąją atlikti sutaikinimo dėl savęs, savo šeimos ir viso Izraelio. Aronas, išėjęs prie aukuro, esančio kieme, apvalys jį veršio ir ožio krauju, patepdamas aukuro ragus ir pašlakstydamas aukurą krauju septynis kartus. Taip, jį apvalys nuo izraelitų nešvarumo ir pašventins. Kai baigs švenčiausiosios susitikimo palapinės ir aukuro apvalymą, atves gyvąjį ožį ir uždėjęs jam ant galvos abi rankas, išpažins visas izraelitų nedorybės, visus jų nusikaltimus ir nuodėmes sukraudamas jas ant ožio galvos. Tada tam skirtas asmuo išves ožį į dykumą. Ir ožys išneš visus jų nusikaltimus ant savęs į negyvenamas vietovės ir bus paleistas dikumoje. Aronas sugrįž į susitikimo palapinę, nusivilks apdarus kuriais buvo apsirengęs įeidamas į švenčiausiąją ir juos ten palikęs, nuplaus savo kūną šventoje vietoje ir apsivilks savo rūbais. Po to išėjęs aukos savo ir tautos deginamąją auką, atlikdamas sutaikinimą už save ir tautą. Jis degins ant aukuro aukos už nuodėmę taukus O tas, kuris išvedė išvarimo ožį, plaus savo drabužius ir kūną vandeniu ir tik po to įeis į stovyklą. Veršį ir ožį, kurie buvo paukoti už nuodame ir kurių kraujas buvo įneštas išvenčiausiaje sutaikinimui, išgabens už stovyklos ir viską sudegins. Odas, mėsa, ir mėšlą. O tas, kuris tai atliks, plaus savo drabužius ir kūną vandeniu. Ir tik po to įeis į stovyklą. Tai yra jums amžinas įstatymas. Septinto mėnesio dešimtą dieną varginsite savo sielas ir jokio darbo nedirbsite nei jūs, nei tarp jūsų gyvena ateiviai. Ta diena bus jūsų sutaikinimo ir apsivalymo diena nuo visų nuodemių viešpaties akivaizdoje. Tai yra šabas polsiui. Jūs varginsite savo sielas, vykdydami amžinai įstatymą. Jūs sutaikins kunigas patirtas ir pašventintas eiti kunigo tarnystę vietoje savo tėvo. Jis apsivilks drobiniais rūbais, šventaisiais apdarais, apvalys švenčiausiąją, susitikimo palapinę ir aukurą. Taip pat sutaikins kunigus ir visą tautą. Tai bus jums amžinas įstatymas, kad Izraelio vaikai būtų sutaikinti dėl visų savo nuodėmių vieną kartą per metus. Jis atliko viską, ką viešpats buvo įsakęs mozei.